estoy cansado de ganarle la ah. no porque vamos a beber yo tengo algo yo tengo algo mejor que el de los carritos y tú quién ah, eres este, tengo algo nuevo nuevo nuevo nuevo acaba de salir se llama el flow 3500 3500 vale eso no no vale 3500 se llama el flow 3500 y qué es te lo pones y te otro el momento no se da no se da cuando es que te entregas a mí me tiene pensando desde el día que. Yo la besé y la toqué y como quiera me quedé. Con el deseo de comer. Me una vez y como quiera con la gana me quedé. que no la he vuelto a ver. Y yo no sé, yo no sé cómo fue que la encontré. Te lo juro que no sé. Dentro y la captura y no se me vuelva a desaparecer. Ay, a mí, ay, ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría. cada instante, a cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que Cada instante, cada momento. Abre el aunque no tenga dígito. No quiero lo mínimo. Mami entrega todo, aunque suene cínico. Este es un robo a mano armada me gustaría hacerte tanto. Mami, no crea que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Me gustaría hacerte tanto. Mami, no crea que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría. cada instante, a cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. ¿Qué sería mi chulería. Comenzaría cuando caiga el sol y sigo hasta que sea de día. y Que cada especie de tu linda piel que te marca de mi huella. Y que sepas tú que lo que quiero yo es hacerte de todo en donde sea. Todo siempre están detrás tira. Me ha creado una manía con su psicología, ya me hace volver. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría. A cada instante, a cada momento. Vale posición, bebé. Y tú y yo vamos a hacer algo que yo sé que te va a hacer volver. A ti te encanta cuando yo me pongo perro. A ti te encanta cuando contigo me encierro. A mí me encanta cuando tú te pones perra. Eso a mí me gusta y tú me das. Sube tú la nota loca, tú me dañas. Me encanta cuando me provoca, tú me dañas. Y si me toca, me dañas. Me gustaría besarte todo el tiempo. Encima de la cama junto a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. y a mí me gustaría besarte todo el tiempo a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. Dímelo, rico music, rich music. Estamos activos, mejor ni te digo. besarte todo el tiempo la cama